Allah subhanahu wa ta'ala o sahabələr haqda Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində buyurur. Əs-səbiqun əl-əvvəlun minəl muhacirin vəl-ənsar vəl-ləzina ittəbə'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum və radu an və əaddə ləhum cənnatin təcri təhtihəl ənhəru xalidinə fiyhə əbədə zəlikəl fəvzul əzim. Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara Həmçinin onların yolunu tutub gedən əməli salih möminlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu böyük uğurdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini o qədər çox istəyirdi ki, onların hər birinə aid bir gözəl fəzilət, bir gözəl üstünlük ümmətə xəbər verib ki, ümmət də onları sevsin. Ümumi şəkildə onları sevmək üçün Peyğəmbər s.ə.v deyir, xayrun nəsi qarni. Ən xeyirli insanlar mənim yanımda olanlardır, sahabələrim. Bu bəs edir. Peyğəmbər s.ə.v-i sevən adam onları da sevməlidir. Digər bir hədisdə Rasulullah s.ə.v deyir ki, mənim sahabələrimi söyməyin. Əgər sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sədəqə versə, onlardan birinin verdiyi bir ovuc, hətta yarım ovuc sədəqəyə bərabər olmaz. Və yenə hədislərin birində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sahabələrim haqda pis fikir ağlınıza gələrsə, susun. Onu dilinizə gətirməyin. Danışmayın. Əksinə, sahabələrin gözəl cəhətlərindən danışmalıyıq ki, onları sevək və insanlara sevək.